स्वाम जा माना रसूल पाक सलाहु जेके पोइ पोयां हलनि था उनजी हिताबति अताहित कनि था उन्हनि उन्हनि मज़ा उन्हनि सां वाइदो करियो आहे अल्ला ताला जेके आण था ईमान आमनू मिनकुम व आमिलु सालिहात ऐं सुठा कम कनि था ॿ शर्त शर्ते ईमान आणणु ऐं पंहिंजो अमल साले करणु कम तलख कमख़्तख़लफ़ लज़ीन मिन क़बलिम जीअं हिननि खां अॻु में असां ख़िलाफ़त नीसूं असां ताक़त नीसूं असां कुवत नीसूं हुकूमत नीसूं अॻियनि खे जेके अॻु मतिलबु दाऊद अल इस्लाम हज़रत यूसुफ अल इस्लाम हज़रत सलमान अल इस्लाम अमिल सालियात लयस्तख़लफ़नहुम फिल अर्द कमस्तख़लफ़ लज़ीन मिन क़बलिम वला युमकिनन लहुम दीन होम त ज़रूरु हुननि खे युमकिन हुनखे मज़बूत कंदो हुनखे तमखनक ॾींदो हुनजे दीन में दीन जे मामले में दीन हुनजो मज़बूत कंदो हाणे शर्त शर्ता पंहिंजो अमल साॻिक़ करण जा ऐं ईमान आणण जा त पोइ तव्हांजे पोयां मतिलबु जेकी ईंदी रसूल पाक सलाहु खे अलाह ताला ॿुधाए पियो ऐं पंहिंजे असाबत सगोरनि खे त तव्हां मुंहिंजा तव्हांजे ख़िलाफ़त मिलंदी तव्हांखे बादशाह मिलंदी तव्हांखे हुकूमत मिलंदी त धरती ते अलज़ी उहो दीन जेको जंहिं जेको ख़ुशि हूंदो अलाह ताला वटि यानी पसंदि कंदो हूंदो अलाह उहो तव्हां वटि दीन ईंदो ऐं उन ते तव्हां रहंदो ऐं तव्हां जेको हींअर ख़ौफ़ जी हालति में रहो था उनखे ज़रूरु तब्दील कंदो अमन जे हालति में हाणे इहो उहे इबादत कंदा मुंहिंजी मु ला युशून ॿी शइ आहे मूं सां कंहिंखे शरीक कोन कंदा वमन कफ़र बाद ज़ालिक उन खां पोइ जेको जंहिं कुफ़ कयो इन ॻाल्हि खे इनकार कयो जंहिं इन ॻाल्हि खां या हिन ॻाल्हि खे जंहिं लिकायोफ़र उहे बेशक फ़ासकनि मा आहिनि वाक़ी सलात वा ज़कात हाणे उहे जेके ईंदा त मक़त जिन खे खिलाफ़त मिलंदी जिन खे हुकूमत मिलंदी उन उहे छा कंदा निमाज़ क़ाइमु कंदा निमाज़ रहंदी उन्हनि वटि ऐं ज़कात ॾींदा ज़कात जो चवणु तमामु ज़रूरी आहे उहो थींदो ऐं पंहिंजो रसूल रसूल जी अताहत कंदो अतात जेका असां ज़रूरी आहे रसूली खां सवाइ कमु न हलंदो जीअं तव्हां ते राम कयो वञे लाज़ी नौज ज़ी न फ़िल काफ़र न सम्झनि त को असीं धरती ते असीं अलाह खे आज़िज़ कंदासूं असां अलाह खां सॻा थी वेंदासूं अलाह मौजीज़ीन मौज आजिज़ करणु आजिज़ी करणु माना त अलाह ताला हेठि थी वेंदो हलियो ऐं काफ़र जेके आहिनि से ताक़त वारा सगारा थी वेंदा हलिया ईअं न सम्झनि काफ़र त मुस्लमाननि खे अलाह खे आजिज़ कंदा नार उहा ल बे असल मसीर ऐं हुननि जो पुॼ हुन जी आख़िर पुॼाणी जिते पहुचंदा उहा जेको आहे जहनम आहे बाहि आहे दौज़ जी नार आहे ऐं उहो बुछड़ो तमामु सख़्तु बुछड़ो लह बे असल मसीर त उहो बेशक लह वरी उहो ताक़ीद वारो त बेसल मसीर पुॼण वारो ख़राबु जॻह आहे ख़राबु जॻह आहे मोटण जी हाणे इहा ॻाल्हि कईसूं हाणे पंहिंजो पढ़ूं था माववरदी रहमत जे तफ़सीर लफ़्ज़नि ते असीं ज़रूरु हुनखे ख़िलाफ़त ॾींदासूं ज़रूरु हुनखे ताक़त वारो सगारो हुकुम सगारो कंदासूं हुनखे तमकिनत हुकूमत ॾींदासूं चए थो हिन में ॿ कौल आहिनि महावारदी रहमत चए थो ॿ कौल आहिनि अहदु अहदुमा यानी अर्ध मक यानी मके जी धरती जेका आहे तंहिं ते तव्हां हुकूमत कंदव अनल मुहाजरीन स अल ज़ालिक छो जो मुहाजर जेके मतिलबु त हिजरत करे आया मके मां हुन चयो त असांखे हिते हुकूमत खपे मतिलबु त असांजी हुजे सघ ताक़त हिते काफ़रनि जी न हुजे जेके कुरेश आहिनि जेके इस्लाम खां जा मुखालिफ़ आहिनि उन्हनि जी ताक़त न हुजे नक़ाश ईअं थो चवे ऐं ॿियो कॉल इहो आहे त बलादुल अरब वल अजम चए सभई जेके ईसा थो चवे त सभु अरब ऐं अजम जा बलाद जेके आहिनि केनतनि में तव्हांखे हुकूमत मिलंदी पोइ अलहदिल्ला ईअं थियो पंहिंजो रसूल पाक सलाहु जे ज़माने में अरब सॼो इस्लाम अख़्तियारु कयो ऐं हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ज़रत उमर रज़ी अलाह ताली आनो ऐंज़रत उस्तमान रज़ी अला ताल जे ज़माने में पंहिंजो इस्लाम पखिड़ियो हेॾां पंहिंजे ख़ुरासान ताईं पहुतो हेॾां अफ़गानिस्तान ताईं पहुतो हिन पासे जेको आहे सो मिस्रई हुन खां अॻिते नार्थ अफ्रीका ताईं पहुतो होॾां शाम किनान ऐं पंहिंजो इराक ईरान सोई फतिह थी विया हा तकरान मुस्लमान हाणे चए थो त सुलैम बिन आमिर खां रिवायत आहे मक़दाम बिन अद वटां जंहिं चयो त रसूल चयो तैतर वला वबरिन إلا أدخله الله كلمة الإسلام بإز عزيز أو ذل ذليل إما يعزهم فيجعلهم من أهلها وإما يزلهم فيدينون لها چए थो को घर न रहंदो पंहिंजो हाजिर में या मदर में या वबर सवाइ इन जे जो उते दाख़िलु थींदो अलाह ताला इस्लाम जो कलम उते दाख़िलु थींदो बि इज़ अज़ीज़ ताक़त सां सग सगार जी था इज़त साक़त आहे ऐं ज़ुल या ज़लील खे ज़लील कयो कयो वेंदो ऐं ज़रूरु पहुचंदो कलमो अल पंहिंजे इस्लाम जो कलमो पहुचंदो इमा या इज़म फ़ैजालम इन आलिहा जिन खे इज़त ॾींदो अलाह ताला उहो उन्हनि जो मालिक थींदा मतिलबु त मुल्कनि जा उते पहुचाईंदा इज़त वारा थींदा हींअर अलाह ताला उनखे इज़त ॾींदो इस्लाम जो अहल बनाईंदो उनखे ऐं इम्मा इहा अलाह ज़लील कंदो दीनून अलाह त उहे उन जी मुख़ालफ़त कंदा दीन जी जेके तनखे अलाह ताला ज़लील कंदो इहो थींदो हाणे अलमदिल्ला सॼी दुनिया ते को मुल्क कोन्हे जंहिं वटि मुस्लमान न हुजे वेंदे पंहिंजे इहे तमामु थधा मुल्क जेके आहिनि विस्कैंड विया कहिड़ा कहिड़ा मुल्क जिते सिज उभिरे ई कोन थो अलाए सिज लहे ई कोन थो छा थो थिए हिते बि इस्लाम पहुतो आहे ऐं को मिंट कोन्हे हिकिड़ो जंहिं वटि बांग न ईंदी हुजे निमाज़ लाइ अलाह जो कल्म रसूल नालो न वरितो वेंदो हुजे अलाह अकबर अलाह अकबर अषदमद र न चयो वञे दिमाग़ में अलाह जे नाले सां इस्लाम जो नालो हर दुनिया जे हिसे में पखिड़जी वियो हाणे चए थो कमख सबल इन में ॿ कॉल आहिनि पहिरियों कॉल इहो आहे त बनी साहिल शाम जी बनी साहिल खे ॾिनीसूं ताक़त सगाई हुकूमत ॾिसूं दाऊद अल त उनखां अॻु में तालूत इस्लाम पोइ दाऊद अल इस्लाम पोइ पंहिंजो मुस्लमा आल इस्लाम पोइ कुझु अरसो रहियो हुकूमत पंहिंजे बनी साहिल जी उहे ॼण असांजे नुक़्ते नज़र खां मुस्लमान आहिनि जो दीन ते हलिया थिए जेको नबीन आंदो उन वक़्तु इब्राहिम अल जे दीन ते हुआ या पोइ वरी मुस्ल मूसा आले इस्लाम जे दीन ते हुआ या जेके पोइ ईसा आल इस्लाम जे दीन ते हुआ त इहे ॼणु मुस्लमान सम्झिबो आहे मुंहिंजो नालो मुस्लमान आहिनि जो हुन सब्मिट कयो अल्ला ताला जे नाले ते हीअ कंहिं इस्लाम जेको आहे सो कंहिं माण्हू जे नाले ते कोन्हे जीअं बि हीअ बुद्धिज़्म आहे बुद्ध जे नाले ते आहे क्रिशचनिटी आहे क्राइस जे नाले जीजस जे नाले ते आहे या हीअ फलान फलाणो मज़हब फलाणे ते नाले ते आहे कोन्हे हीउ दीन जेको आहे इस्लाम आहे सिलेंडर हज़रत आदम अलाम हज़रत नूहल हज़रत इब्राहिम अल हज़रत मूसा हज़रत ईसा अल मोहम्मद मुस्वालम सभिनी जूं उमतूं जेके आहिनि उन्हनि जे पैगम्बरनि जे ताथ करण वारा जेके आहिनि से मुस्लमान आहिनि इन सेंस में पोइ हिते चए थो त कमक्स सलाफल ऐं ॿियो इहो आहे त दाऊद अलाम इस्लाम अलाम ऐं हुन जा पोयां के बादशाह सुठा पोइ वरी बादशाह फुरजी वई हली हुनखां जॾहिं माण्हू न हलंदो आहे ताद ते अलाह जे कलाम ऐं अमर जे त पोइ हुनखां फुरजी थी वञे जीअं हाणे असांखां पोइ हींअर फुरजी वई आहे फुरिजे पई जिते किथे हाणे हिकिड़ी सज़ा पई मिले जिते किथे पाकिस्तान में होॾां अफ़गानिस्तान में होॾां इराक में होॾां पंहिंजे सीरिया में हेॾा सोमालिया में जिते किथे जिते किथे मुसीबत लॻी पई आहे छो <clears throat> जो छोजो अलाह जे दीन ते आहे कोन को माण्हू <clears throat> हुन खां पोइ फरमाए थो त भला दीन जंहिंखां अलाह ताला जो राज़ी थींदो ऐं हू दीन ते राज़ी थींदा यानी दीन इस्लाम दीन इस्लाम थींदो हुओ उहा तमकीन हू ऐं यज़र हू अला अला कुल दीन ऐं तमकीन त हुनखे कहिड़ी मिलंदी हुनखे हाकमियत कहिड़ी मिलंदी जो सभिनी दीननि ते छांइजी वेंदो त हाणे हींअर ॼण ॾिसिजे थो त हीअ जेके क्रिशचनिटी ऐं जुदेइज़्म वारा माण्हू आहिनि ॿई क़ौमूं जेके दीन इब्राहिम जे उन सिलसिले जा हुआ उहे हाणे सभु सेक्युलर आहिनि उहे छॾे ॾिनो आहे दीन उहे अलाह खे मञनि कोन था आख़िरत खे मञनि कोन था ऐं जेके तौरात ऐं ज़बूर ऐं इंजील जा अहकामात आहिनि पंहिंजे हलाल ऐं हराम जा खाइण पीअण जा उथण वेहण जा फैमिली जा सेक्श जिन जिनसियात सेक्शुअलिटी जा उन्हनि खे उहे मञनि कोन था उनजी बिल्कुलु उबतल कंदा जेको अलाह ताला चयो कमु त हीअं करियो त उहे नथा कनि जेको चए थो हीअं न करियो हरगिज़ त वरी उहे ई कनि था ज़ोर मस करे त सिक्युलरनेस भई ऐं हीअ ॿियूं क़ौमूं जेके आहिनि भई बुध मुशरक जेके आहिनि से अञा पंहिंजनि दीननि ते आहिनि ऐं हीअ जेके यूरोप वारा अमेरिका वारा हीअ जेके गोरा आहिनि इहे जेके सिक्युल जेके जूस ऐं क्रिश्चन्स हुआ ॼण हिकिड़े लिहाज़ खां सदाई खां त उहे उहे जेके दीन पंहिंजो छॾे वेठा आहिनि भई सिक्युलर थी वेठा आहिनि दीन जो ई की दीन जेको आहे सो छा आहे पोइ जिते किथे पंहिंजो यज़हरू अला अला दीन दीन कुल हाणे पोइ पोइ फरमाए थो त अला ऐं जेको ख़ौफ़ जी हालति मंझि हज़रत रसोल्ला साहब ज़माने में माण्हू रहिया थिए या पंहिंजो जेको सिलसिलो हुयो बके जी ज़िंदगी जो या जेको मदीने जा शुरू वारा जेके बि साल हुआ त तमामु ख़ौफ़ में हितां थो अचनि की जंग थी थिए की बदर जी जंग थी थिए की पंहिंजी ख़ैबर जी जंग थी थिए या फलाणी छा चइबो आहे कंदक जी जंग थी थिए पंहिंजो सभिनी मो ख़ौफ़ जी हालति हुई उहा बदिलजी अमन जी हालत थींदी उहा मक़हूरीन फ़कहरू जो पहिरें हू ताल तालिब हुआ मतलूबीन हुआ जो उन ते माण्हू हमिलो करे थिए आया पोइ वरी जेके हू पाण ई जेको आहे सो अहिड़ी हालत में छा डिफेंसिव खां वठी ऑफेंसिव वारे सिचुएशन ते पहुता पोइ मक़हूरीन हुन ते क़हर कयो थिए वियो पोइ फ़क़हरू पोइ मतिलबु तूं सगारा थिया जो ॿियनि ते हुननि पंहिंजो ऑफेंसिव अटैक कया ॿियनि हंधि दीन पखिड़ियो जीअं इराक में पंहिंजे सीरिया में मिस्र में किनान में सभिनी ख़ुरासान ताईं ईरान खां वठी ऐं पंहिंजे नाइंटीस टूस नवे ॿियानवे सालनि ताईं इस्लाम जेको आहे सो सिंध में पहुची वियो होॾां जेको आहे सो इस्लाम नवे सालनि जे अंदरि उहो स्पेन ताईं पहुची हलियो स्पेन मुस्लमान थी हलियो याबू नी लाइ शुरू कून बि शयनि मुंहिंजी पूॼा कंदा इबादत कंदा ऐं मूंसां कंहिंखे शरीक न कंदा हिन में चारि कौल आहिनि चए थो त लाया बुदून इलाहन ग़ैरी मूं खां सवाइ ॿिए कंहिं अलाह खे जी इबादत न कंदा नकाश रहमत ईअं थो चए ॿियो कौल इहो आहे त ला यराउन बे इबादती अहदन को को बि जेको आहे सो इबादत मुंहिंजे जे मंझि न ॾिसंदा ला ला यराउन बे इबादती अहदन ऐं ला यरा उन बि इबादत थी आहे जन मूंखां सवाइ कंहिंखे इबादत जे लाइ को कोन सम्झंदा त कोन ॾिसंदा त उहो कॉल आहे ऐं ॿियो ला या अब्दुून इलाहन ग़ैरी इहे सभई चारई कॉल थिया काल दहाक हाज़िल आयत फिल हाज़िलयताए अरबा दहाक रहमत चयो त हीअ जेको आयत आहे या ख़िलाफ़त जे सिलसिले में बाकर लफ़्ज़ इस्तेमालु कयो वियो ख़िलाफ़त जो अबूबकर सिद्दीक़ज़ी अला ताला आन जी ख़िलाफ़त आहे हज़रत उमर रज़ी अलाह ताल जी ख़िलाफ़त आहे हज़रत उस्तमान रज़ी अलाहन जी ख़िलाफ़त आहे अली रज़ी अलाह ताली ख़िलाफ़त आहे हिन चइनी जा ख़िलाफ़त थी पोइ मालिकियत अची वई हली पंहिंजे मुआव रहमत ॿियनि माण्हू ॿियूं जेके पोइ आया पंहिंजे बनी उमियाम जा या बनी अब्बास मा या ॿिया ॿियनि हंधि जेके आयासीं मलुखियत आई बादशाह आई त पर बहरा इस्लाम त पोइ تو अहमदुल्ला फ़क़तकाल नबी सली वसलम अल ख़िलाफ़तन त मूंखां पोइ ख़िलाफ़त चारि टीह साल रहंदी पोइ टीह साल थिया या छटीह साल थिया केतिरा थिया जेसिताईं मतिलबु बाक़ाइदे ख़िलाफ़त हुई उन खां पोइ जेका असां वरी मलुखियत वञी बादशाह अची वई छो बादशाह थी वेही रहियो बादशाह जी माना त हू हुन पाण ई पंहिंजी ताक़त हाणे आऊं आहियां पोइ वरी मुंहिंजो पुटु थींदो वरी मुंहिंजो पुटु थींदो वरी उनजो पुटु थींदो वरी उनजो पुटु थींदो पोइ सभई हाणे हुनजे पोयां पर अॻु में जेको ख़िलाफ़ थी आई साहिब रसुला सलाज़ जो ख़लीफ़ो आहे त अबू वखर रदी अलाह ताला आनो पोइ उन खां पोइ खिलाफ़त हज़रत उमिरि रदि अलाह ताला पोइ हू हज़रत अबू वखर जो माइटु कोन हिन में सेंस में पुट जा भाउ कोन हो न को हज़रत उस्मान जेको हुनजो पुट जा भाउ हो न को हज़रत अली रज़ी अलाह ताला हुनजो पुट जा भाउ हो पोइ हाणे महाविया खां पोइ ॼण यज़ीद फलाणो ही हू टीर मटीर सभई पोइ हाणे हूअ पुट शुरू थी विया हुन खां पोइ आयत अचे थी सलास मर्रातिन मिन सलात وحين تدعون صيابكم من الزهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث أورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن توافون عليكم بعدكم على بعد كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم وإذا بلغ الأطفال منكم الهلمة فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يدعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم हाणे इन्हनि आयतुनि जो वरी मौत थी खाए पोइ ते ॻाल्हि हाणे ॾिठोसीं पहिरीं पंहिंजो शुरू में जेको सूरत जे हुकुम हुआ बदकारी जे ख़िलाफ़ु तोहमत जे ख़िलाफ़ु इफ़क़ जे ख़िलाफ़ु मतिलबु त हुननि खे कीअं रोकिजे उनखां पोइ कहिड़ी सज़ा सधारिजे उनखे पहिरीं इहा आई हाणे उनखां पोइ आयो त कीअं इन्हनि ॻाल्हियुनि खे ज़नाकारी बदकारी ख़राबी खे कहिड़ी हालत में कहिड़े नमूने सां उनखे रोकथाम उनजी कहिड़े नमूने सां कजे प्रिवेंशन कहिड़े नमूने सां थिए उनखां पोइ अलाह जे नूर जी ॻाल्हि आई पंहिंजो हाणे अलाह जी जे त तरीक़े ते जेके हलण वारा उनजी ॻाल्हि आई वरी हाणे मोट खाई प्रिवेंशन वारी ॻाल्हि उन महिल पहिरीं ॻाल्हि कई हई त हिक ॿिए वटि वञो सलाम करे वञो का इजाज़ वठी वञो या छा हाणे चए त ऐं ॿी ॻाल्हि हुई महिल त जेके औरतूं आहिनि से फलाणा फलाणा सिंगार फलाणनि माण्हुनि जे करे साम्हूं करे सघनि था करे सघनि थियूं ऐं ॿियनि जे साम्हूं न कनि त हाणे इहे ॿई ॻाल्हियूं वरी मोट खाई अचनि थियूं हिते त पंहिंजो कहिड़े नमूने सां हिकु ॿिए खां इजाज़त वठो <clears throat> टे वक़्तु थिया ख़ासि थियनि तन मंझि हिक ॿिए जे घरनि में घिरनि था माण्हू त उहे ओघर जा वक़्त आहिनि हुन में हिक ॿिए खां एजाज़ यानी पुछी आवाज़ु ॾेई पोइ पोइ वञो या इहो हलंदी न वञू ऐमान वारो लदीन मलकत ऐमान हुकुम तव्हांजा जेके नौकर चाकर आहिनि मतिलबु त जेके बानियूं आहिनि बाना आहिनि उहे ऐं लज़ीनगुल हु जेके अञा हुलम जी हालत में बलागत जी हालत में न आया आहिनि उहे सलास मर्रानि तव्हां खां टे मरतबा टे ॿ दफ़ा इजाज़त वठनि टिनि टिनि वक़्तनि ते मतिलबु अहिड़ा वक़्तु आहिनि मिन क़ाबिल सलातज पहिरियों फज़ सलात खां अॻु में माना निमाज़ खां अॻु में जेको उथे थो सुतो पियो आहे हुन वक़्तु के माण्हू कहिड़ी हालति में के माण्हू कहिड़ी हालति में सुता पिया आहिनि त हुन वक़्तु माण्हू इजाज़त वठी जेकॾहिं ज़रूरत हुजे त पोइ माण्हू वञे वही न तदाऊ न ज़हीर तदामिन ऐं ॿियो वक़्तु इहो जेको बपहारनि जो ज़हर जे वक़्तु यानी ज़ह जी निमाज़ खां पोइ माण्हू वरी सुम्हंदा आहिनि पंहिंजा जेके गरम मुल्क़ आहिनि त हिन में माण्हू ॾींहं जो सुम्हंदा आहिनि पाकिस्तान हिंदुस्तान में माण्हू सुम्हंदा आहिनि रनि जो निमाज़ जे वक़्त खां पोइ सूरत जी निमाज़ खां पोइ ईरान में अफ़गानिस्तान में इहे जेको अरब जा मुल्क़ सभई जेके गरम मुल्क़ आहिनि जिते सख़्तु गर्मी थी थिए त उन वक़्तु माण्हू पोइ गुज़ारा घटि कपिड़ा पाए थो सुम्हे उहो गर्मी जे ज़माने में सर्दीअ जे ज़माने में माण्हू सुम्हंदो ई कोन असां वटि माण्हू सुम्हंदा न आहिनि माण्हू बीमार थी पवंदो पर गर्मी जे वक़्त में सुम्हंदो त न सिया बकुम जंहिं वक़्तु पंहिंजा कपिड़ा घटि था पायो या लाहे था छॾियो हुन वक़्तु जेको आहे सो इजाज़ वठो ॿियो इहो वक़्तु थियो ऐं टियों सलाह सलाद इशाशा जी निवाज़ खां पोइ वरी मतिलबु बानियूं ऐं तव्हांजा बाना ऐं ॿिया माण्हू जेके आहिनि से मतिलबु त घर में न अचनि इजाज़ खां सवाइ इजाज़ वठी पोइ अचनि छो माण्हू सुतो पियो आहे सुतो पियो आहे कहिड़ी हालत में सुतो पियो आहे सलाह इहे टे सलाह औरात टे ओघर जा वक़्तु आहिनि अचणु वञणु यानी जीअं तवाफ़ कबो आहे जीअं कबतला खे अहिड़ो लफ़्ज़ लफ़्स आहे तवाफ तवाफून अलाइ अलाबादन हिक ॿिए वटि जेको अचो वञो था या तव्हांजा नौकर चाकर मतिलबु बानियूं बाना अचनि था त उहे भले ॿियनि वक़्तनि ते जेके ईंदा वेंदा हूअ घर में रहनि था पर इन्हनि वक़्तनि ते घर में को बि घर जेको माण्हू हुजे नौकर चाकर बि हुजे या ॿियो जेको ईंदड़ वेंदड़ हुजे घर में उहो बि इजाज़ खां सवाइ न अचे بعضكم अला बादिन कदालिक युबैन अलाह लकुम आयात अहिड़े नमूने सां अलाह ताला पधरियूं करे थो तव्हांजे लाइ आयतूं अलाह ताला क़ुर शरीफ़ जूं वलाह अलीम हकीम ऐं बेशक अलाह जेको आहे हिकमत वारो आहे वैदा बलगल अतफ़ाल मिनकुमुल हुलुम ऐं जॾहिं ॿार जेके आहिनि से जॾहिं तव्हां वॾा थी था वञनि बालक थी था वञनि फल यस ताज़ीनू कमास ताज़ीन मिन क़बल त उहे भले इजाज़त वत वठी पोइ अचनि पर अनसबिन मालिक जेको आहे सो जेको ईंदो वेंदो रहंदो पंहिंजो घर मंझि उहो चए थो त आउं उन ॾींहुं जे आयतियूं पंहिंजे हिन जूं परदे जूं ऐं इजाज़त जूं उन खां पोइ रसुलास जेको ईंदो वेंदो रहंदो त पोइ मुंहिंजो अचणु वञण जेको आहे सो वरी रेग्युलराइज़ थी वियो अहिड़े नमूने सां जो इजाज़त वठी पोइ वेंदो हुअसि अॻु में हलियो वेंदो भला त पोइ इजाद वठी अचो हिन खां अॻु में इजाद वठंदा तीअं थी करे थो आया तूं ऐं हू बेशक इल्म वारो आहे हिकमत वारो आहे कहिड़ी ॻाल्हि कहिड़े वक़्तु ॿुधाए कहिड़ी ॻाल्हि कहिड़े वक़्तु सेखारे तव्हांखे वल क़वाइद में न निसाए लाती ला अर्जुन निकाहनि ऐं तव्हां वटां वेठल औरतूं जेके मतिलबु त हाणे मेनूफास जे वक़्त खां मथे पहुची वियूं आहिनि मतिलबु त हाणे शादी वादी जे लाइक़ु या जिनसियाती ख़्वाहिश खां मथे चढ़ी वञूं पर उन्हनि उन्हनि जे लाइ अलकवाया निकाहनि जंहिंखे हा निकाह जो आसरो कोन्हे यानी जिनसियात जी हुनखे ख़्वाहिश कोन्हे मथे चढ़ी वियूं हुन ते गुनाह कोन्हे ऐं कपिड़ा मतिलबु त गंदी भेट लही वई हली पंहिंजे घर जा भातियुनि पोड़ी माई जीअं त ॿिया कपिड़ा न पर जेके कपिड़ा पाइणा आहिनि माण्हू खे पाए पाईंदो पर जेको हूअं जेको सफ़ा जेको परदे जो हुकुम आहे सो पंहिंजे घर जे भातियुनि सां ऐं मर्दनि सां त उहो जेको आहे सो ऐं गैर मुतबर जातियुनि बि ज़ीनतियुनि ज़ीन थियनि वञी ख़ैरु त जेकॾहिं त बि अफ़त अफ़त जो ख़्यालु रखनि यानी पंहिंजे लिहाज़ रखनि कपिड़े लठे जो हिन जो पोड़ियूं बि त पोइ इहो बि सुठो आहे हुनजे लाइ वधीक अलाह जेको आहे सो ॿुधंदड़ु आहे इल्म वारो आहे ॾिसंदड़ु आहे हा हिन जी माना कंदे मादी रहमत चए थो कौल आहिनि पहिरियों इहो निसा यसाज़न औकात ख़ासित वई अस्ताज़न जमील औकात इबिना उमर अब्दुला बिन उमर चए थो त इहो औरतूं जेके अतर अंदरि वेंदियूं वेंदियूं हुयूं मतिलबु त उन्हनि जे लाइ ख़ासि मतिलबु त इहो हुकुम आहे इहो बाक़ी मर्द जेके अचणु वञण वारा उन्हनि वक़्तु हर वक़्तु जेके भले उन्हनि खे मतिलबु त इजाज़ वठी पोइ अचनि बाक़ी औरतूं जेके नौकिरियाणियूं ॿाहियूं जेके हुयूं ईंदियूं ईंदियूं हुयूं मतिलबु त घर में त उहे जेके आहिनि से इन वक़्तु बि इजाज़ वठी पोइ अचनि अब्दुला बिन उमर ईअं थो ॿियो कॉल इहो आहे तनहम उल अबीद वल अमा त हुन में बाना ऐं बानियूं ॿई उहे हुनखे जे लाइ हुकुम हो त उहे बाना बानियूं इजाज़ वठी पोइ अचनि इन वक़्तनि ते वफ़िल माना बिल इस्तेज़ान सलासत एजाज़ कीअं वठिबी उन में मुतलिक़ टे कौल आहिनि अदहा अल अब्द दून अल अमत यस्ताज़न अला सैद ई फ़ी हाज़िल औक़ात सलास त जेको बानू आहे ऐं उन में बानी शामिलु न आहे उहा एजाज़ वठी पंहिंजे सैदा खां पंहिंजे मालकियाणीअ खां या पंहिंजे मालिक खां सयदा फ़ी हाज़िल औक़ात इन में उन में उहा इजाज़ वठे ऐं इब्न उमर ऐं मुजाहिद ईअं था चवनि साईं ॿियो कॉल इहो आहे औकात तमा ले अनल अब्दु जेको बानू आहे उन वाजिबु आहे त इजाज़त वठी पोइ अचे हर वक़्तु जेके इबिन अब्बास जो इहो कॉल आहे جو قول روايت أنه على عمومه في العبد والعمة यो عموमी ॻाल्हि आहे बाने ऐं बानी ॿिन्ही जे लाइ यानी औरत मर्द ॿिन्ही जे लाइ अबू अब्दुरहमान असलमी ईअं थो चए वलदीन लम यबलुगुल हुलम मिनकुम हमसगार इहे नंढा आहिनि उहे जेके अल अहरार बाना न आहिनि पर जेके आज़ादु आहिनि उहे नंढा आहिनि से फमन कान में हुम ग़ैर मुमैज़ ला इसफ़ मा रा फलइस मिन अहल इस्तेज़ान हुमन कान मुमयज़न युसुफ़ मा रा यहका मा शाहिद फवल मानी इस्तेज़ान सलास मरातिन मिन क़बिल सलात الفجر وحين تدعون سيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء हाणे टे थिया वक़्तु इहे वाह साहत सलास इहे टे वक़्तु आहिनि हीअ औकात इस्तेज़ान इन में इजाज़त वठणु ज़रूरी आहे मिन तक़दुम ज़िक्र ई वला उलस्तान फ़ी ग़ैर हा मिन अल औक़ात इन्हनि वक़्त सवाइ ॿियनि वक़्तनि ते माण्हू बग़ैर जहाज जे हिकु ॿिए ते अची वञी सघे थो या ॻाल्हि कयईं सलातफ़ वोमिन बादलक़ौम इलासलातुसुब माण्हू सुता पिया निंड में सुबुह जो जाॻण खां अॻु में त उन वक़्तु जेको आहे सो बग़ैर जहाज़ न वञिबो सुम्ह सुम्ह ज़ख अल वक़्तु सानी ॿिए वक़्तु ई ॻाल्हि की वही न थाऊ न वक्तु नौम ई कायलु क़ायल आहे माण्हू सुता पिया हूंदा आहिनि ॿ पहिरनि जो उनजो वक़्तु करे थो टियों वक़्तु जेको ॻाल्हि कयईं सिम ज़खिर वक़्तु सालिस फ़क़ाल वमाज सलातशा यानी वक़्त जंहिंखे आम नमूने सां इशा थो चइजे ज़ोर उन वक़्त खां पोइ हाणे ते असीं वक़फ़ था कयूं इनशा अलाह अलाह मक़फ़रना वरहमना वरज़ुकना वफ़ज़ना वहना अला सरात मुस्तक़ीम सरात लदीन अलाम तालीम ग़ैर महदूब